Les salariés de la clinique Bellara euh, ont exprimé à plusieurs reprises leur bol sur leurs conditions de travail, sur des réorganisations qui leur sont proposées. Belarrako langileek behin baino gehiagotan errandute aspertuak zirela, lan demora euh, etengabe antolatua zaiela eta postuak kenduak. Basoak gainezka egin du eta langileek greba euh, egitea erabaki dute hori salatzeko. Ce c'est de bonnes conditions de travail. Aujourd'hui, dans des conditions qui sont désastreuses et les absences ont Lan baldintza honak dira eskaz, gaur egun ez dira ala, geldialdiak asko emendatu dira eta ez dira ordezkatuak, zuzendaritzak berrantolaketa eta bat egin nahi du defizitori betetzeko, baina ekonomiak egin ez gabe langilek ezin dute gehiago, ezin dute behar bezala lan egin eta hori da galdetzen dutena. du problema.